segituko dugu gure lana borondateunean eriak eta sarrak errespetatuz. Baina gu, errespetatuak eta estimatuak izaiten algirea, zuzendariek gardentasun osoz jakinarazten algituztea, ez gira peoi batzuk, ez ditugu zuzenarien azken minutako erabakiak jasanaik.